Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. 19. martā Svētais Jāzeps. Lasījums no Jēzus Kristus evangelijā, ko uzrakstījis Svētais Matejs. Jāzeps Marijas vīrs, būdams taisnīgs un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja viņu klusām atstāt. Bet kamēr viņš par to domāja, lūk, kunga eņģelis parādījās viņam sapnī sacīdams: Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties pieņem savu sievu Mariju, jo kas viņā dzimis ir no svētā garā uzmodies no nu miega, Jāzeps darīja tā, kā kunga eņģelis bija viņiem pavēlējis. Gaveņa laikā vidu baznīca mūs aicina svinēt svētā Jāzepa svētkus. Jāzeps ir liels svētājs, kas palīdz mums iet dziļumā mūsu iekšējā un garīgajā dzīvēm iesim kopā ar viņu gaveņa laikā, lai no viņa mācītos kļūt pazemīgi, klusi un uzticīgi lūkšanās cilvēki. Ar visu baznīcu varam atkārtot vārdus, ko bieži vien lūdzamies, godinot svēto Jāzepu. Pie tevis, svētais Jāzep, mēs teicamies savas bēdās, paļāvīgi lūdzam tavu aizbildnību. Jāzepa vārds nozīmē Dievs piebilst. Jāzeps ir kā paaugstinātā vērtībā. Kad viņš ir blakus kādam citam, viņš palielina tā vērtību. Šodienas evangelijā dzirdām, kā Jāzeps saņem anģela vēstījumu sapnī. To dzirdot, viņš atteicās no saviem sapņiem – bet Dievs uzdāvināja savu sapni - būt par Dieva dēla augu tēvu. Kad Jēzus piedzima, Jāzepa rokās kļuva par Kristus miesas pirmo monstranci. Vēl viena īpašība, ko atradām Jāzepa dzīvē, ir klusums. Klusums nav ne vārdu trūkums, ne kautrība. Klusums ir spēja klausīties. Jāzeps klusē visā evaņģēlijā garumā. Nav ziņu par nevienu viņa vārdu. Tomēr viņš netērē nevienu vārdu, ko Dievs viņam saka. Viņš klausās un izpilda. Šajos svētkos ieklausīsimies vārdos Ite at Jozef ejiet pie Jāzepa, kas atsausās uz badu Eģiptē, kad cilvēki lūdzā faraonam maizi, un viņš atbildēja: Ejiet pie Jāzepa un dariet visu, ko viņš jums teiks. Saka Pāvests Francisks savā dokumentā Pātris Kordē. Iesim pie svētā Jāzepa, lai iemācītos ikdienas svētumu Jāzeps ir neapšaubāmi garīgi bagāts cilvēks, bet viņa svētums ir ikdienišķs, ārpus brīnumdaru schēmām. Viņš mīl kungu, ir atvērts viņa gribai. Tātad iesim pie viņa ne tikai lai izlīdzinātu, bet arī lai viņš mums iemācā ikdienišķo svētumu, kas ir intimitāte ar Jēzu un armariju. Guļielmo Džakvintā labi raksturojās svētā Jāzepā svētumu rakstīdāms. Svētums nepastāstāva tajā, kā cilvēks daudz runā, daudz rakstā, bet gan no daudz mīlestības, dieva gribas pildīšanas un svētā garā saldāko augļu iztenošanās savā ikdienā dzīvēm. Šodien nebaidīsimies pieņemt pie sevis Mariju, tā kā Jāzeps to darīja, un kopā ar viņiem lūgsimies par tēviem, lai viņi apzinātos, cik svarīga loma viņiem ir bērna audzināšanā. Tad ar svētā Jāzepa palīdzību viņi stāvēs klāt, būs blakus saviem bērniem pārdomās sagatavojā Lilian apustuliskās oblāte pro sanktitāte. Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Šī ir nekomerciāla radiostacija, un tās skanējums iespējams pateicoties klausītāju ziedojumiem.